Poštovana braćo i sestre u islamu, na samom početku ja tražim izvinjenje zbog kašnjenja, mada je bilo tehničke prirode, nisam jednostavno mogao da uđem. E, a što se tiče onog što je planirano večeras, to je znači, da se odgovori na E, pitanja i odgovori e, umjesto što je trebalo biti u, srijedu pa je odgođeno odnosno zbog određenih stvari nije moglo biti pa, pa je danas pomjereno pa tako za lavo pomoć ima otprilike neki e, nešto između 13-15 pitanja što je, što je ostalo od prije pa da odmah krenemo da ne duljimo oko toga što se tiče prvog pitanja ono glasi kaže assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaže e, muzika zabranjena muzika zabranjena muzički instrumenti i tri tačke kaže šta je s ilahijama i koncertima koje Reis i ostali organizuju ovako je došlo pitanje odgovor mislim da nema smisla da se postavlja meni ovako pitanje, nego da se pita onaj o čijem upražnjavanju ovog harama se radi. Pošto u pitanju je došlo sama konstatacija, je onaj koji pita potvrđuje i zna da je muzika zabranjena, da je upotreba muzičkih instrumenta zabranjena, a ovo koji, koji to radi, koji organizuju te festivale i koncerte muzičke, ramazanske, mevludske, ove ili one. Znači ima smisla njima uputiti to pitanje. E, pogotovo ima smisla uputiti pitanje to što se pozivaju na hanefijski mezeb. A hanefijski mezeb je po pitanju muzike i muzičkih instrumenta, može se komotno reći najstrožiji i najžešći u smislu harama, oharamljivanja toga. Naravno, jel, uh, oni će naći izlaz u tome, a to je da ima učenjaka koji su dozvolili, a ti učenjaci se u stvari pojavili tek u četvrtom stoljeću, Ebu Hamed Gazali i, i, i e, prije njega Ibn Hazm. Oni su uh, prvi, što opće poznato, jel, došli sa stavom da je dozvoljena muzika, sa, uh, odnosno pjesma sa muzičkim instrumentima, Da ne ulazimo u detalje toga, naravno da su u tome pogriješili, četiri mezeba su na, na stavu da je muzika zabranjena, Uh, naravno sa muzičkim instrumentima. A što se tiče, uh, što se tiče pjevanja bez muzičkih instrumenta, oko toga je uh, veliko razilaženje. Oko, i, o, to je ono što je poznato u fiskim knjigama gdje se spominje jel, razilaženje učenjaka oko, oko pjevanja. Gina, što se zove. Znači, misli se na pjevanje bez muzičkih instrumenta misli se na pjevanje, znači u, kojoj je uneseno melodija, melodično pjevanje, poput današnje ili Ilahija Kasida. O tome su učenjaci različiti, da li je to dozvoljeno i dozvoljeno. A što tiče muzičkih instrumenta, jel, eh, oko toga nije bilo poznat, eh, poznato razilaženje, normalno kod onih učenjaka čiji se stav uzima u obzir, jel, na, tome su, eh, na tom stavu su četiri mezeba i svi jel, učenjaci sve do, do, do početka, jel, da, pred kraj trećeg stoljeća, početka četvrtog stoljeća, kad se pojavljuju, odnosno četvrti peto stoljeća, kada se pojavljuju određeni učenjaci koji, koji govore jel, da nema dokaza jasnog i preciznog da je muzika zabranjena. E, naravno, kada govorimo o ovoj temi, jel, e, e poš, iako nije to bilo, nije bilo e, u pitanju, nije, nije došlo, znači, e, konstatacija o pitanju bilo da je muzika zabranjena, da su muzički instrumenti zabranjeni, pa prema tome nema, nema, nema potrebe da se navode ovdje švijetski dokazi iz Kur'ana i Suneta koji ukazuju na zabranu muzike. A ono što je u drugom dijelu pitanja spomenuto, je jel to treba pitati one koji to rade, jel? Iako on nalazi izgovor u ovoj stvari, u tome da ima određen šans koji su dozvolili, znači mimo hanefijskog mezeba i također i nalazi to u još jednoj drugoj stvari, e, kako to navodi doktor e, Fikret Karčić u svom pojašnjenju kada pojašnjava jel šta je islamska bošnjačka tradicija pa kad, kaže da radi e, da oni radi takođe po jednom po jednom pravilu a, a to je da se da se prilagođavaju uh, muqtada zeman shodno vremenu uh, vremenu kojem žive pa tako jel izlazi iz mezeba nefiskog shodno vremenu kojem žive znači uzimaju stavove koje odgovaraju ovom vremenu od nekih drugih učenjaka ili čak ili i e, ako ima stavova kod učenjaka, uglavnom da se prilagodi ovom vremenu stanju kojem živimo. Jel? I u tome se traži izlaz i na, na tome izgrađena posebna jel, teorija kako je i to od islama i kako treba tako raditi, pogrešno tumačeći e, jedno fiksko pravilo, tagajur al ahkam bi tagajur zeman, e, promjene e, propisa, promjene propisa shodno promjeni e, vremena u kojem se živi pa je pogrešno pretumačeno to pravilo. Pravilo se apsolutno odnosi na to da, da, da može prije, prije nekoliko stoljeća da bude nešto haram, a da dođe danas da bude halal. Jel? Da, znači, e, jedna stvar, kada je došlo širijaskim dokazim, širijaskim tekstovima, došlo da je haram i da nakon 5, 6, 5, i više ili manje stoljeća dođe pa da bude halal. Tako nešto ne postoji u šerijetu. Nego to pravilo se odnosi na određene stvari u šerijatskim propisima koje se vraćaju na urf, na običaje, gdje je šerijat ostavio šerini da se vrati na običaj, poput određivanja e, nefeke ženi, odnosno izdržavanje žene i druge slične stvari jel, koje, gdje je ostavljeno prostora gdje se vraća na urf i svodno vreme gdje se žive, a ne na to da se može, da može biti e, muzika halal, e, haram 1300 godina pa da dođe zadnjih stotinu godina bude halal. Tako nešto u islamu ne postoji i e, ne priliči da mu se pripiše. Hele, ne se da ne duljimo kod toga, pošto nije pitanje bilo o propisu muzike, nego o onom što je spomenuto jel, e, koncert, koncertima i tome slično, to ima smisla pitati one koji, koji to radi. Jel. Jer ovdje nema smisla sada se jel, priča protiv oni koji to radi i tako dalje, jer to ne priliči na, na ovako mjesto. E, deveto pitanje, kaže žena koja se razvede od muža, poslije razvoda, nema pravo na podjelu zajedničke imovine, kao što je to po državnom zakonu. A šta na primjer, ako su i muž i žena čitav život ulagali u kuću, stan, auto i tako dalje, tri tačke, da li to ostaje mužu ili kako se to već dijeli džezakomullah hajren hajrel džeza. Prvi dio pitanja a, kaže a, poslije razvoda a, a, žena nema pravo na podijel zajedničke imovine kao što je to po državnom zakonu prvo nije, nije dobro formulisano pitanje, jel? u kom smislu nije dobro formulisano, u smislu jel, da islam i te kako vodi računa o tome čiji je imetak prilikom zajedničkog života između muža i žene. Odnosno, mora se znat i treba voditi računa o tome da se zna precizno koji, koji je imetak od muža, a koji od žene. I kada se to zna, i pri, e, prilikom razvoda onda postaje jasna stvar koji imetak je njen i gdje sa njom, a koji imetak je njegov i ostaje sa njim. Jel? Tako da nije opće pravilo, kao što ovdje spomenuto kaže, da poslije razvoda e, žena nema pravo na, e, na podijelu zajedničke imovine. Prvo e, nazvano je da je to zajednička imovina, a, a ako je zajednička imovina, onda to ispada da se nju zulum čini, jel? da se uzima nje, njena imovina. Greška da se to nazove zajedničkom imovinom. E, ako nije zajednička. Odnosno, da budem precizniji, znači ako je e, žena se udala i došla kod čovjeka u njegovu kuću ili on je napravio kuću, on je onaj koji radi e, na poslu određenom i cijelo vrijeme dobija platu i stiče i od njegovog se noca a, e, pravi kuća i država ubita čitava i tako dalje. Sa njim žena učestvuje u tome. Učestvuje kao njegova supruga, jel? U, u pomaganju, spremanju, svemu ostalom, jel, što je uopće poznato, jel? Eh, nakon toga jel, uh, kojim pravom žena može reći jel, da je da je to njen zajednički imetak jel ako je čovjek sticao taj imetak zarađivao ga na način kako zarađivao svejedno u firmi ili, ili privatno ili bili kako, bilo kako a ona nije došla sa svojim imetkom nije došla sa svojim imetkom znači po kom osnovu ona može reći da je to njen zajednički imetak zajednički imetak se može reći ako je ona došla sa svojim imetkom i ulagala I ona svoj umetak ulagala u, u ono zajednički što rade, pravi, imaju firmu ili, ili zajedno ulagala svoj umetak u pravljenje kuće i tome slično. Jel? Znači, ako ulagala svoj lični umetak, onda može reći da je, da je zajednički umetak, odnosno da je njen umetak onaj dio koliko je uložila, onaj procenat koliko je uložila. A ako je cijelo vrijeme on taj koji je sticao imetak i od tog se napravila uh, na, tog je nastao taj imetak koji je nastao nakon razvoda, koji je ostao nakon razvoda, e, ne može se reći da je to zajednički imetak. Osim u jednom slučaju, ako žena je e, na samom početku ili toku rada određeno da ona kaže čovjeku ja hoću da, da moj rad, moje pomaganje sa tobom u radu oko pravljenja kuće i slične stvari, da ti mene uračunaš u ovaj imetak u smislu U smislu znači da, da, da ja ovo ne radim džabi, nego da ja dobijem, znači da oni sklope dogovor i da se daje dogovor po mogućnosti i zavede nekako. Da ona ima pravo zbog ulaganja truda u, u zajedničkom izgrađivanju e, znači, te, te neke materijalne stvari, znači da on njoj naplati njen trud. I ako on na to pristane, Znači, ona, ona tada može tek reći, onda ja sam ulagala svoj dio, jer ona te ozaradila sa njim zajedničkim životom. A onako, znači, gledajući e, sa, sa strane toga da, da obično što se desi kod nas, znači žena kada se uda, da ona dolazi e, na, na imetak e, muža i da je ona onaj koji zaređuje imetak i na kraju ako bi se razveli, znači i čak i ako se jel i ako bi on umru, a ona ostala, znači e, ono po, po, po zakonu državnom ili tagutskom, kako ga zvali, znači ona, ona popravo, on nju dijeli isti, isti e, procenat, isti dio imetka, koliko i djeci, što je neispravno šerijetski, je Ako ima i djeca, on njoj pripada jedna osmina. Ako ne ima djeci, jedna četvrtina, što je došlo kuransko kuranskom u surni sa. Hele, ne Uglavnom, znači, ovdje čita poenta u tome, da se precizno zna koji je imetak čovjekov, a koji je ženin. Ako žena ima svoj imetak sa kojim je došla, ušla u brak, to je njen imetak i to nema, ne, može, ne može ga niko oduzeti. Znači, ona sa širijeske strane ima pravo na taj imetak. Prema tome, znači, u samom osnovu se mora ta stvar zapincati, a ne doći sa ovim, jel, da se kaže, jel, e, nema ona pravo na podjelu zajedničke imovine. Po kom osnovu je to zajednička imovina? Ako je čovjek cijelo vrijeme, čitav svog života, on je taj koji je, koji je sticao imetak. On je tako zarađivao pare i preko njeg su dolazio novac. Osim ako, ako ćemo reći da je žena dobila, recimo dobila od svog brata, dobila od svog, od svog oca, od majke, dobila određeni imetak, pa zajednički sa njim učestvovala. Ona je taj dio svoj, osim ako ga je poklonila svom mužu, znači ona ima, taj, na, ima pravo na, na taj dio imetka na taj dio imetka ima pravo i to nije imetak, to, to apsolutno nije, nije muževi imetak. Jel? Sa onim imetkom kojim je ona jel, došla u toku braka ili na, ili na samom početku braka. Prema tome, znači, e, ovdje se mora u osnovi definisati jel, e, čiji, čije e, čiji imetak. Jel? A onaj drugi dio pitanja, kaže, šta, na primjer, ako, ako su i muž, žena, čita život ulagali kuću, stan, auto, da li, da li to ostaje mužu ili kako se to već, kako se to već dijeli? ako su oni e, muž žena čita život ulagali kuću e, u kom smislu ako je i žena i čovjek radili i ona znači dolaza sa svojom platom i od njene plate se izgrađivalo radilo pravilo određenu kuću stan auto i tako dalje nema sumnje da je to taj dio i metka njen i oni ga moraju precizno odrediti koji je to dio metka. To je njen i, i ona ne treba njega da nasljeđuje ni da ga na posebna, a, sa posebnim nekim pravilima, izuzetcima uzima. To je, to je, taj dio metka je njen, lični metak. Osim ako ga je poklonila muž. Znači, ako ga je poklonila. Znači, gdje je, jasno, gdje je pojasna da ona to daje mužu bespovratno. ako ga je dala mužu, posudila da je on vrati, opet je to njen hak. Znači, ako je ona ulagala sa svojim imetkom, ako je radila i ona u firmi, i s onim e, imetkom koji ona uložila, znači taj imetak se procijeni i to je njen lični imetak i on se ne dijeli, jer ona ga nosi sa sobom, ako se razvela, znači ona ga uzima, nosi sa sobom i to je njen imetak. Normalno sad, e, koliko je to moguće da se precizno, jel, da se ocijeni koji, koji je procjena tog njenog imetka. E, e, ne znam e, e, da li oko ovog jel, ona, ima neke dalje nejasnoće, jel, znači čitava je poenta u tome da se mora jasno precizirati čiji je i koji je metak od muža, a koji je metak od ženi. I to nije nikakva mahana i to nije nikakva sramota i kod nas je greška i veliki bela što se smatra da je to nekakav zajednički imetak u samom početku braka gdje se smatra da žena i čovjek kad žive zajedno da kao to je njihov zajednički imetak a u stvari čovjek je taj primjer da ako je kupio stan, on je taj koji je zaradio, on je taj koji plaća, koji stiče i tako dalje. S jedne strane, ili ako oba istovremeno stiču i ulažu, nema smo da, da, da i ona sa tim dijelom koji ulaže, da je to njen lični imetak, a da zajedno sa njim jel, u suživotu i suradnji jel, ona izgradno izgrađuje, ali taj dio je njen lični imetak. Prema tome, ako se tako uđe i, i, e, i ta, o tome se vodi računa, onda nikakvog problema na kraju ne bi trebalo biti. I ona ne treba da taj svoj dio imetka prepisuje na njega i da se vodi na njemu, nego jer je to njen liši imetak. Jer ako dođe do spora, onda bi se moral ganjati preko suda, moral bi se tužakati i tako dalje. Jer, uh, kako kažu jel, ovaj, advokati, jel, kada se kada se e, dva kupca ili muž i žena kada, kada nešto hoće da zajednički rade ne biraju na koji način će to da sklopi taj nekakav ugovor, dogovor. Međutim, e, kada, kada dođe do spora, hvataju se oboje za svaku riječ koju su rekli koja je zabilježena u stopu to nekog dogovora, jel? da bi izvukli ono što im treba. Jel? Prema tome, ovim stvarima treba vod računa, znači e, i metak žene je njen lični i metak, ona nije dužna, žena, ovo, ovo naša žena treba jedno shvatiti od savremena, žena nije dužna da ulaži i metak u upravljanje kuće, u izdržavanje porodice i tako dalje. Znači, muž je onaj koji je sa strane širijeta obavezan da izdržava i nju i djecu, u onom širijeskom smislu šta se potrebno pod izdržavanjem. Znači, ona apsolutno nije dužna ništa od svog imetka da ulaži sa te strane. Znači ona može biti e, trgovkinja, može imati i mjerka koliko hoće sa strane, a nije dužna uopšte ništa da jedno ako hoće osvoje dobrote, jel, e, da posudi, da čovjek ili učestvuje. E, a znači u osnovu ona nije uopšte dužna da ulaže svoj imetak u jel, izdržavanje porodice, sve ono što se podrazumiva u izdržavanje porodice, na, mislim na stan, jel, na ranu, odjeću i tome slično. E, ja mislim e, e, da ovo što, ovo što sam do sada odgovorio da je dovoljno, mada je stvar suhoparna i nako, jel, možda naporna, ali eto kada je već upitano. Toliko Allah zna najbolje. Sljedeće pitanje, sljedeće pitanje je deseto, e, ovo govori <laughs> brojeve pitanja, zato što od, od prije ostalo, jel, ona, od osam pitanja pa nadalje, jel, od prošli put, zadnji put kada smo imali predavanje kaže eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže da li žena koja je dojila smije piti čurokotovo ulje zbog e, zdravih sastojaka koje sadrži, a da to pijenje ne utiče na mlijeko koje e, doji, dijete doji. Da vam Allah podari uspjeh. Tako, e, odgovor na ovo pitanje, e, da poštovana sestra, ako već nije kasno, nek ide, nek pita liječnike, ljekare, jer ja nisam ljekar, ja ne, ne poznajem šta utiče, na što ne utiče, a e, nije poznao da ima neki šarijatski tekst koji govori o ovoj temi, a u osnovi jel, e, ne vidim sa koje strane bi e, mogao doći problem jel, e, i uticati negativno jel, na ženu e, dojlju koja doji dijete, e, pijenje čovjekatovog ulja. E, ono može samo jel, e, da utiče e, pozitivno, jel, jer čurokotovo ulje ostvari, to je ulje od habetu sevda, e, iscijeđeno ulje od habetu sevda, za koji je poslanik sallallahu alim sallam rekao da je, je ono lik za sve bolesti, odnosno u kom smislu lik za sve bolesti, zato što pojačava imunitet, odnosno otpornost organizma. Na tome, sa ovi strane ono može samo pomoći, a ne da ne šteti. Jel? A Allah za najbolje opet, znači, tu stvar, ako postoji nekakva sumnja, da može ucat negativno, znači treba pitati ljekara, jer e, meni to nije poznato. E, 11. pitanje, kaže Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Kaže, nedavno sam čuo hadis za koji, e, za koji znam da je vjerodostojan i u kojem se kaže da je Allaho poslanik sallam rekao, a, parafraziram, da će se na sunji dan pojaviti čovjek koji će imati brda dobrih dijela, a koja će postati prah i pepeo. U obrazloženju, e, obrazloženju ovo, e, zbog čega Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je e, je rekao da su to lju, da su ti ljudi bili vjernici kao i ostali ljudi da su planjali noćni nama noćni nam kada su se osamili kada ih niko nije vidio prelazili su Allahove granice kako razumijeti ovaj hadis, da li se njime cilja svaki čovjek koji u osami griješi ili, ili posebna vrsta. Halalte, jer sam odužio s pitanjem i da vas odgovor na ovo pitanje. E, odgovor e, je dat u samom, jel, u samom hadisu, pa ne bi ga trebalo neko, nešto posebno objašnjavati, jer u samom hadisu je došlo, jel, znači, e, znači na početku se spominje da će biti ljudi koji će raditi dobra djela, da će čak imati na file i mnogo, poput noćnog namaza i tome slično, ali e, da, da, da će prelaziti granice, Allahove granice, da će činiti harame e, kada se osame. Kako razumijeti ovaj hadis? Baš ovako kako je rečeno. Znači. Ovdje se normalno, e, ovdje naravno, jel, kada govorimo jel, o tome, ako čovjek ima toliko dobri dijela, koja su to djela, koja to djela mora eh, bi trebao raditi eh, u osami kada su osami, eh, koje su te, znači granice koje prelazi da bi ta da bi ti grijesi poništili ona dobra djela. Naravno ovdje se radi o velikim grijesima, je Znači da bi da kada se osami da bi radio velike grijehe. Znači kada prima radi ka, ako bi imao kada se osami priliku da neko zakine i imetak da ukrade, on bi to radio. Kada, kada se osami kada ga niko ne vidi, primjer radi, e, a ima priliku, primjer radi učinio bi zinaluk, svjedno svojim očima, svojim mislima, svojim tijelom i tako dalje, kao što došlo je u hadisma pojašnjeno. Znači, e, uglavnom misli se znači, na, na, e, na velike grijehe koji, koji, kada se, znači, koji zbog svoje težini kao grijeha jel, pre, prevagnu i preplivaju pređu ona dobra dijela koja, koja inače čovjek radi za koje su poznati ljudima. Tako da ovaj ne znam s koje strane e, može jel, ovaj hadis da, da, da dođe, da bude nejasan. E, odnosno, e, ovdje se znači, e, cilja, kaže, znači pita kaže, da li se njime cilja svaki čovjek koji osam i griješi ili posebna vrsta. Naravno, jel, sinovi Ademovi, Beno Adem, su griješnici, svi, svi mi griješimo. Ali ovdje u hadisu misli, znači, onaj koji e, u samoći, kada se osami čini, grije, prelazi Allahove granice, znači, e, čini, čini, znači, velike grijehe sa kojima, je e, poništi svoja dobra djela. Poput, recimo, od, od ono što je došlo u, u, u ovo, o, e, hadis sličan ovome je došao i također u muslimu, jel, kada je poslanik sallallahu sallam pitao, jel, ashabe, menil muflis indekum, ko, je kod vas, ko se kod vas smatra muflis, odnosno čovjek koji je bankrotirao, pa on se onda rekli, jel, a, to je čovjek koji kod nas koji nema i jel, koji je izgubio sav metak, probacio sav i metak. E, pa ima poslanik sam pojasnio, jel kaže, ne, muflis je, znači, muflis je onaj koji kada dođe na sudnji dan kod Allah Đelešanuhu, znači, i, e, e, imao je namaza, klanjao je, e, stio je, radio je dobra djela, dijela, znači e, izvršavao i na filu je radio, ali kaže, kaže, ogovorio je onog, zakinuo je metak ovog, narušio čast ovog, onog i tako dalje, pa mu se kaže onda, jel, a, a, zbog tih grijeha koji je radio, koji je narušavao jel, a, tuđu čast i uzimao tuđi metak, prevare radio i tako dalje, od njegovoj, a, onda se, znači, a, oduzima zbog tih grijeha, oduzimaju se, poništavaju se njegova dobra dijela, sve do te mjere, znači, ako nestane, jel, znači, ako nestane njegovi dobri dijela, onda se, jel, onda se, jel, e, e, grijesi od onog on, koga je ono govarao, kojom je činio zulum, njegovi se grijesi e, prenosi na njegov račun zbog toga, jel, što je tako radio. Pa kada se poveže ovaj i ovaj hadis, jel, onda, onda se dolazi do toga, jel, do da, da postaje jasno je u stvari jel, da, da smo mi e, kao sinovi Ademovi, jel, kao ljudi, kao často e, veliki griješni, da mnogo griješimo. Jel, da mnogo griješimo, a dovoljna je činjenica to da, da u šerijatskim tekstovima je došlo da Allah Žešanu nagrađuje jel, za jedno dobro dijelo e, desetorostruko pa do sedamstotina puta i još više. Za jedno dobro dijelo. a onda dođemo na sudnji dan da nam se izjednače loša djela i dobra djela. A mi znamo, uglavnom se trudimo da radimo mnoga dobra djela, znači činimo mnoga dobra djela. I dođemo na sudnji dan i budu nam, prima radi, znači do, budu djela izjednačena, loša i dobra djela. Onda se postaje pitanje, ako smo mi za dobra djela dobijali najmanje desetorostruko, znači koliko smo mi morali onda e, e, grijeha da radimo, koliko smo to griješili, pa da nam se izjednače grijesi sa dobrim djelima. Znači to ono matematičkom računcu kao radimo, znači to e, e, znači a a poslanik se obavijestio hadisma da će da ćemo doći tako da će mnogi od nas doći na sudnji dan ima takvu računicu. Znači, e, to ukazuje da, da, da ćemo mnogo griješiti, da ljudi mnogo griješi i da ti griješi, da jedan grije dobijaš, e, znači, jedan grije se broji jedan grije, ne broji se deset grije, grijehova, a dođeš na sunji dan i prevagnuti grijesi dobra djela koja se broji jedno dobro djelo, 10 ili više do 700 ili više od toga. E, odnosno, da se vratim na ovo pitanje, znači, e, odgovor na ovo pitanje je došao u samom hadisu, i, e, i da, se, da se svodi u stvari to na velike grijehe, naravno ne, može to, ne mogu to biti obični grijesi, mali grijesi koji, svako, e, koji čovjek svakodnevno radi, nego da su u pitanju velike grijesi koji inače čovjek znači, stidi se da ih uradi pred ljudima i čuva se da ih ne uradi pred ljudima, pa i zato radi na samo. Molim Alašanu da nas sačuva od takvog ponašanja, da nas učini svojim iskrenim robovima i da e, da da se ophodimo prema njemu kako na među ljudima tako i na osami a naravno je najveći dokaz iskrenosti je onako kako se opodimo prema lađe šanu kada smo sami kada se osamimo sami sa sobom kada možemo raditi određeni haram a ne uradimo ga radi Allaha šanu sljedeće pitanje e, to je pitanje dva, kod mene 12. po redu e, kaže eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh Eh, eh, možete li ukratko eh, protefsiriti 62. ajet sure El Bekare u kojem se kaže u prijevodu da ni jevreji, ni kršćani, ni sabejci ne, strahu, ne strahuju ukoliko su vjerovali u Allaha. Na koga tačno se cilja sa ovim ajetom? Da vam Allah podari svako dobro. Što se tiče ovog ajeta, ovaj ajet kao i još neki drugi jel uh, oko njega se uh, dolazi jedna nejasnoća i, i pogrešno razumijevanje i čak neki to pogrešno i tumači a to je da ovaj ajet ukazuje na to pogrešno znači tumačenje kažu da ovaj ajet e, ukazuje na to da uh, oni koji vjeruju od, od židova i od kršćana i od sabijaca uh, znači ko od njih vjeruje u Allaha i sudnji dan i radi dobro dijelo, kaže e, da će on biti spašen i da, te, da će ući u, u džennet, odnosno da neće goriti u vatri. Samim time ako nije vjerovao u poslanika sallallahu alaihi wa sallam. O, o, e, neki ljudi na ovakav način razumiju i tumače ovaj ajed. E, I oko, zbog toga vjerojatno i došlo ovo pitanje. Jel? E, što se moglo negdje čuti da, da se s ovim ajetom dokazuje da u stvari kršani židovi, da oni, današnji kršani židovi koji žive sa nama istovremeno ili od, od, od početka objave poslanika sa nam da će oni, oni jel, da će i njihovi jesu nevjernici, nego kod njih vjeruju čini dobra djela da će jel, Allahom izdošći jel, ući biti spašeni ući u džennet. Međutim, ispravno razumijevanje ovog ajeta Eh, znači 62. ajeta sure Al-Bekar u kojem uzvišeni kaže Inne ladhine amenu, wal ladhine hadu, wal nasara, wal sabiin kaže oni koji vjeruju i kaže oni wal ladhine hadu eh, oni koji su židovi kaže wal nasara, kršćani Uh, wasabiin uh, sabeici, vidjet ćemo, ima veliko razilaženje ko su sabeici, men amene billahi vel jeumil ahiri wa amida salihah kaže, uh, ko od njih vjeruju Allaha i sudnji dan i radi uh, dobro djelo radi dobro, felahum ajruhum inda rabbih wala khaufun alayhi wala hum yahzanun kaže njima uh, njima će uh, uh, njima pripada nagrada od njihovog gospodara E, i oni neće e, strahovati i niti će tugovati. Neće strahovati ono što će doći u budućnosti, niti će niti će e, niti će znači niti će, niti će se žalositi za onom što ih je što ih je prošlo u prošlosti. što se tiče tefsira ovog ajeta ako bi se vratili jel, na, na poznate tefsire, uglavnom e, ima veliko razilaženje oko toga šta se, na koga se misli in ledina amino, sam početak ajeta. Zaista, oni koji vjeruju, onaj dio vladine hadu van nesara, misli se na židove kršene, naravno, jel, oko toga ne je razilaženje, ali kaže in ledine amenu. Da li se misli na, da li se misli na, na sljedbenika Muhameda sallallahu alaihi sallam ili na oni koji su vjerovali prije, prije dolaska Muhameda sallallahu alaihi sallam, ima razilaženja ali e, mnogi mu fesiri su na, na stavu da se misli u stvari e, na, na vjernike iz ovog umeta. E, također veliko razilaženje oko Sabiina, na koga se misli na Sabina, tako da je mnogi e, mu fesiri e, poput Ibn Dževzija, e, on navodi neki 6-7 mišljenja, Ibn Kesir također navodi 5-6 mišljenja na koga se tu misli, Uh, jedni kažu jel da da je da je da je to narod od od od Međusija koji su živjeli u Iraku i u stvari da je to narod koji je bio od Međusija i od Jehuda i od, od kršćana, od, od židova i kršćana, koji nisu imali e, vjeru neku. Drugi kažu jel, da u stvari da se misli da, da su oni skupina od, ehl, od Ehli Kitaba koji su čitali Zebur, koji su imali knjigu Zebur. E, neki, e, treće mišljenje kaže da su oni u stvari e, E, da su, jeli, da su oni bili na nekoj vjeri od vjere koja, nije, koja nama nije poznata, nije pojašnjena koja je to vjera. Jel? E, da su živjeli u, jel, u, u, na ostrvu Mausil da su izgovarali la ilaha illallah i tako dalje, kako došlo u tefsirima, jel? da su vjerovali u, u, u poslanika i da im je došao poslanik i tako dalje. Uglavnom ima znači, više mišljenja, više stavova, e, bez obzira koji stav bio nije eh, ne utiče na na tefsirovog ajeta ono što nas interesuje ovdje i što je što je nejasnoća u ovom u ovom ajetu je to da e, e, kako sad e, protumačiti znači ovaj dio ajeta o kome se kaže znači oni koji vjeruju ako uzmemo da se misli na na ovaj umet kaže i židovi i kršćani i kaže i, i sabejci kaže ko od njih vjeruju u Allaha i kaže sunji dan i radi dobro. I u nastavku aja se razumije znači da će imati nagrad kod Allah Žešanu, da neće, da, neće, e, da neće se bojati, da neće tugovati. E, odnosno da će biti spašen. Jel? Pa se može razumijeti, neki mogu razumijeti da se ovdje misli znači, da židovi i kršćani, da židovi i kršćani, e, danas koji žive sa nama, nakon što je došla, e, do, do, došla objava Korana, da oni koji vjeruju od njih u Allaha i sudnji dan i radi dobra djela, da će oni biti spašeni na ahiretu. Kao što, kao što su jel, muslimani mu'mini spašeni. Jel. E, ispravno je da se da se ovdje jel, ne, ne misli na, na novo tumačenje i da ovo tumačenje nije ispravno. Kako u kom smislu? U tom smislu, jel, e, da je ispravno ovdje razumijevanje, da se u stvari ispravno razumijevanje, koje jel, navodi, e, pogotovo Ibn Ketir e, to pocrtao, jel, da se ne pogušno razumijelo, e, on navodi jel, e, stav Ibn Abasa radijallahu anhuma, u kojem se kaže, jel, e, u kojem e, se prenosi od Ibn Abasa, da je rekao, kaže, da prvo je e, naveo ovaj ajet, ovaj ajet ina zina amen, vela zina hadu, vene sara i do kraja ajeta, kaže, kaže eh, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže fa anzal Allah ba'da zalika pa Allah džalaluhu posle toga objavio wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaže ona ko traži mimo islama neku vjeru drugu neće mu biti prihvaćena i on će biti od onih koji, eh, koji će stradati na, na, na ahiretu, na sunje danu, oni koji će, koji će propasti. Eh, odnosno, iz ovog, kažemo, Fesir, iz ovog se razumije, da e, hoće reći Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je ovaj ajet in ladine ovaj prvi ajet znači ovaj što se pita drugi ajet sure Bekare da je on u stvari da je došlo pojašnjenje u drugom ajetu da se po tim ajetom ne misli ne misli da, da nakon što je došla objava Kur'ana da židovi kršćani da ako ostanu na onom na čemu jesu da vjeruju Allaha i, eh, i sunji dan i da radi dobre djela da će biti spašeni na ahiretu nego nego ako ne prime islam i ne povjeruje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da oni na ahiretu da mi neće biti primljen znači njihovo njihovo vjerovanje slijedeње njihovih poslanika kojim eh, koji su im poslani eh, i da će biti da će eh, biti jel oni koji će propasti na sunje dano odnosno koji će koji će završiti u džehennemu pa tako neki neki profesori prenose u stvari da je, da je mišljenja Ibn Abasa da je ovaj ajet derogiran sa ovim ajetom sure Al Imran 85. ajet. Uh, ome jebtegi gajre l'islami dina. Da je ovaj ajet iz sure Ali Imran derogirao ovaj. A u stvari, je li ispravno da u stvari nije derogirao, e, odnosno, e, to je jedan stav, znači da je, e, na osnovu ovog što je rekao Abdullah ibn Abbas, znači da je ovim e, ajetom iz sure Ali Imran derogiran ovaj ajet, da se na njih ne misli. A u stvari, a drugo mišljenje kaže da uopšte nije, da ovaj ajet nije derogiran, nema potrebno derogiran, nego ispravno njegovo značenje, tumačenje to i da nema kolizije između što je rekao Abdullah ibn Abbas radila Hanhuma, ni, ni ovog ispravno tumačenja, odnosno da se pod to misli. Da oni, e, kaže, inna ladina amen, oni koji vjeruju, u, u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem nisi se na, na ovaj umet jel kaže waladine hadu znači oni koji vjerovali koji židovi koji vjerovali Musa alejhi selam kaže i normalno e, vjerovali povjerovali Musa alejhi selam i, i, i umru na tome prije nego prije nego što je došao Isa alejhi selam kaže kaže e, ili kaže da dostignu i da povjeruju u njega, prije nego što je umro. E, odnosno, ako se pojavio, da su povjerovali ovi svoji, ali ih Kaže, e, a kaže, on Nasara, normalno, misli se na oni koji su povjerovali, e, kršćani koji su povjerovali u Isa, ali ih I kaže, matu i, i umruju na onome na čemu, na, sa čime je došao Isa, ali prije nego što je se pojavio Muhammed sallallahu alaihi wa naravno, bil, da budu na tevhidu, ne na širku, jel? pri nego što se pojavio Muhammed Ali Isselam. Odnosno, ako, su, ako se pojavio Muhammed Ali da su povjerali u Muhammed Ali Isselam, kaže oni, a, a pod sabi inače, spomenuli su da ima jel, sabejci, da pod njima ima, jel, e, da se ima razilaž na koga se misli, odnosno da je to neki narod koji je slijedio jel, od nekog od, od prijašnjih vjerovjesnika, jel, e, što je najbliže mišljenje inshallah jer ako nisu njim poslat vjerovjesnik i nisu imali knjigu koju će slijeti, ni poslanika koji će slijeti, jel, kako bi onda mogli biti spašeni na osnovu ajeta. Jel? E, hele, ne su uglavnom, znači svi ovi spomenuti o ajetu, ko od njih vjeruju Allaha i sudnji dan, i kaže, i povjeruje u poslanika, salallahu alaihi wa sallam, Muhammeda sallam sallam koji je poslan sad, oni koji sada, nakon što je počela objava poslanika, Muhammeda sallam sallam, povjeruju u njeg, njih sljeduje ono što je došlo u ajetu. Znači, e, tumačenje ajeta je ispravno na ovaj način. Znači, je ko je dostigao poslanika sallallahu alejhi znači znači ko je umro prije poslanika, znači ko je živio za vrijeme Musa ali sam, pa umro. Pa umro na ono čemu je bio od, od tevhida. Prije nego što se pojavio Isa ali sam, pa ona pa kad se pojavio Isa ali ali Isa ali sam, pa ona koja je u njega i živi na onom od tevhida što je sa čime je došao. Sve do pojave poslanika znači koji se vjerovao ono što su im došli poslanici i umrli na tevhidu vjerovali znači, u Allaha i sunji dan radi dobra djela, znači oni će biti spašeni, naravno. Jel? A u stvari, dalje kaže, a, a nakon što je došao poslanik sallallahu sa Lanselem, i koji e, ko je živio tada od, od kršćana, od židova i bilo koji drugi naroda, ko ne povjeruje u poslanika sa Lanselem, Muhameda, sallallahu sallam, e, i umre na tome, on, njemu nema spasa, on će biti u džehennemu, i on se ne može smatrati vjernikom, pa makar vjerovao jel, u Allaha e, i sunji dan i radio dobra djela e, na osnovu ono što im je došlo jel, preko kršćanstva, preko židovstva i tako dalje. Znači, e, nakon pojave Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ko nije povjerovao u njeg, e, bez obra bio kršćan ili židov, za njeg nema spasa i oko ovoga nema razilaženja, e, znači nema razilaženja među njacima ovog umeta. Onaj ko danas smatra da nakon što je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su eh, nakon toga židovi kršćani koji žive na onom čemu žive od svoje jel, iskrivljene vjere, da su i oni vjernici i da će oni biti spašeni kod lađa šano od njih ko bude radio dobra djela, ko ima to uvjerenje, nakon što smo poznati kuranski ajeti poznat stav islama oko toga, ta je, ta je otpadnik od vjere, taj nevjernik. Pogotovo ako znamo hadis koji, eh, koji bilježi muslim u svom sajivu, u kojem kaže poslanik sam znači, kaže, vladi nefsi, vladi nefsu Muhammeden bi jedihi, Kaže, tako mi onog u ruci, u ruci Muhammedova duša. Kaže, la jesme'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bil ladhi ursiltu bihi, illa kana min ahli an nar. Bilježi ga, znači, muslimani predostan, kaže, kaže, e, neće čuti za mene niko od ovog ummeta misli se od ummeta dave, od onoga po, ko, o, poslanik se na poslat svim ljudima na Dunjaluku umeta dao. Kad kaže u ovom hadisu, kaže e, umme, min hadihil umme, od ovog umeta, znači ono kome pozla da poziva il kjafira i od muslimana koji su primili uh, islam. Kaže, svejedno bio, kaže, židov ili kršćanin u nastavku hadisa. Kaže, a zatim, sume je mutu valem ju'min bilje dvijur bi, a da, pa zatim, kaže, umre, a ne povjeruje u ono sa čime sam ja došao, kaže, illa kane min ehlinar. Neće tako uraditi, a da neće biti od stanovnika vatre. Znači ovaj hadis, e, naravno kuranski ajet in nedine inde lahi islam, jedina kod Allah je žalno priznata vjera islam, i ovaj e, i ajet koji, koji smo malo prije spomenuli, vo me jebde gajre islami dina, fa ne jukbele minhu, onaj koji je, e, ko, ko uzme neku drugu vjeru mimo islama, neće mu biti prihvaćena, nakon što je došao islam sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Znači, postoji razilaženje, opet ponavljam, oko toga da li je ovaj ajet, da li je muhkem ili mensuh. Kad kaže se muhkem, znači e, da njegovo značenje i dan danas, e, znači njegovo, e, njegovo značenje, njegov propis dan danas važi, ili je mensuh, ili je derogiran. Jedno i drugo mišljenje postoji. I da spominje učenjaci, znači koji su učenjaci na ovom stavu, a koji su na ovom stavu. Hele, ne se, e, e, znači ima dio mufesira koji kažu jel da je ovaj ajet derogiran sa ajetom ome jebde gajra islami dina kada je ukvala minhu dok, dok većina učenjaka e, počeo od muđaheda od dahaka i ostali e, kažu da ovaj ajet muhkem znači nije derogiran nego ima značenje tumačenje koje smo malo prije spomenuli Znači, ali, ali ono što, na, e, ko sam malo prije spomenuo, znači, ali ono što je bitno ovdje, na kraju spomenuo to, da ni, e, svejedno bilo, bio ovaj derogiran ili ne bio derogiran, e, ne utiče na to, ne utiče na, na njegovo tumačenje. Njegovo tumačenje i s jedne i s druge strane isto, a to je da ovaj ajat ne ukazuje na to da židovi i kršćani, koji danas živi nakon što je došla e, objava Kur'ana sa početkom ove poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da, da ostanu na onom na čemu jesu, da ne povjeru u poslanika sa selem, da oni neće biti spašeni na hiratu, nego da su oni kjafiri i da će da su ostanovnika vatre, ako umru na onom na čemu jesu i ne povjeru u poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što uopće poznato je muslimanima. Znači ono što je najbitnije da se ovdje podvuče, a to je da ovaj ajet, sa njim se ne može dokazivati ono što se možda kod nekih koji ne razumiju ovaj ajet, koji pogrešno tumači, E, što se može čuti, jel, a to je da ukazuje to da će biti židovi kršćani, sa sabeci, spašeni na sudnjim danu ako budu vjerovali Allaha i sudnji dan jel, i budu raditi dobra djela. Znači, apsolutno, ajto o tome ne govori i nema razilaže među učenjacima jel, da su kršćani i židovi koji ne povjeruju nakon, uh, nakon uh, dolaska poslanika uh, Muhammeda sallallahu alaihi sallam i ne povjeruju u njego i ono sa čime je došao da su, uh, i umru na tome da će oni biti od stanovnika vatre bez obzira uh, koliko uh, slijedi slijedili, praktikovali e, ono što je prostalo od iskrivljene vjere kršćanstva i židovstva. Allah zna najbolje. E, sljedeće pitanje e, kaže da li je selam alaikum, alaikum selam wa rahmetullahi wa barakatu kaže da li je novotarija da dva čovjeka odrede sebi jedan određen dan u sedmici da obavljaju duha namaz u džematu. Na primjer, samo petkom, a ne drugim danima da li je novotarija da dva čovjeka odrede sebi jedan određen dan u sedmici da obavljaju duha namaz u džematu. E, uopšte, e, klanjanje duha namaz u džematu e, nije mi poznato da je prenašeno jednom hadisu da je poslanik sam znam klanja u džematu, da je postakao da se klanja u džematu, nije se duha namaz klanja u džematu, jel? duha namaz je na fila koja, koju, za koju, eh, eh, koju klanja svako za sebe. Jel? Za razliku od noćne file, eh, za koju je prinačeno od poslanika sam sredan da je u nekim prilikama da su neki ashabi klanjali sa njim na filu jel? noćni namaz, mimo teravije, jel? da su klanjali noćni namaz u džematu sa poslanika sam sredan. Za duha namaz jel? nije mi poznato e, i mogu tvrditi sa sigurnošću da ne postoji e, nešto što ukazuje na to da se može klanjati, da je propisano da se klanja duha namaz u džematu. Znači, klanjati duha namaz u džematu je e, hilafu sunne, suprotno sunnetu. Duha namaz se klanja e, svako za sebe, jel, u poznatom vremenskom e, periodu kada se klanja. E, pa ako bi ta, ta dva čovjeka ustrajavali na tome, bez obzira odredili dan, ne odredili dan, ustrajavali na tome, na, sa ustrajenošću klanjali duha namaz u džematu, strahovat je za njih, jel, da bi došli sa novotarijom, jer to, jer to nije propisano e, po pitanju duhe i namaza. Allah zna najbolje. E, sa ovim, jel, ja sam završio onaj dio, onaj dio pitanja, onaj dio pitanja koji, koji je bio ostao od, od, od prošli put, zadnji put kada su bili odgovori na pitanja. E, s obzirom je da, da, da smo kasnili i, i da, da treba napraviti pauzu, e, ja predlažem E, da, da, da ovdje prekinemo sa odgovorima na pitanjima. Ostalo je još e, osam pitanja za neka sljedeći put da napravimo pauzu, pa da nam onda ostaje još neki 40 minuta da, da održimo predavanje e, vezano za Ešarije Maturidije. Pa toliko je sada da napravimo pauzu, da vas Allah šano nagradi svakim dobrom. Subhanak Allahume ve vehamdike šedan la ilaha ila ent estakvirke ve etubu ilike.